Prazan grob, poglavlje 20. Prvoga dana u sedmici, rano ujutru, dok još bijaše tama, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamin s groba dignut. Tada potrči i dođe k Šimunu Petru i drugome učeniku, koga je Isus ljubio, te im rekni, Uzješe gospoda iz groba i ne znamo gdje ga staviše. Onda izađe Petar i onaj drugi učenik i dođu na grob – Obojica su trčali zajedno, ali je onaj drugi učenik trčao brže od Petra i stigao prvi na grob. On se nadviri i opazi, povoje gdje leži, ali ne uđe. Dođe onda i Šimun Petar koji ga je slijedio, uđe u grob te promotri povoje i reče i rubac koji bijaše oko njegove glavi, ali nije ležao uz povoje, nego posebno složen na jednom mjestu. Tada uđe i onaj drugi učenik koji je stigao prvi na grob – pa vidje i povjerova. Još naime ne bijahu shvatili pisma da on treba uskrsnuti od mrtvih. Onda se učenici opet vratiši kući. Isus se ukazuje Mariji Magdalini. A Marija je stajala vani kod groba i plakala. Tako uplakana zaviri u grob, te ugleda dva anđela u bjelini kako sjedi na mjestu gdje je ležalo tijelo Isusovo. Jedan kod glavi, a drugi kod nogu. Oni je upitaju, ženo, zašto plačeš? Odvrati im, uziše gospoda moga i ne znam gdje ga stavši. Rekavši to, ona se okrinu i ugleda Isusa gdje stoji, ali nije znala da je to Isus. Isus je upita, ženo, zašto plačiš, koga tražiš? A ona, mislići da je vrtlar, reče, gospodine, ako si ga ti odnio, kaži mi gdje si ga stavio, ja ću ga uzeti. Rekne joj Isus, Mario, a ona se okrenu te mu kaza jevrijski, rabuni, što znači učitelju. Isus joj rekne, nemoj me više zadržavati, jer još nisam uzišao k ocu, nego idi k mojoj braći i reci im, uzlazim ocu svojemu i ocu vašemu, Bogu svojemu i Bogu vašemu. Marija Magdalena ode te javi učenicima. Vidjela sam gospoda i to mi je rekao. Isus se ukazuje učenicima. I uvečer toga istog dana, prvog u sedmici, dok su vrata na mjestu gdje bijahu učenici bila zatvorena, zbog straha od židova, dođe Isus, stade među njih i rekne im, mir vama, rekavši to, pokaza im svoje ruke i bok. Tada se učenici obradovaši što vidješe gospoda. Isus im onda ponovo reče, mir vama, kao što je otac poslao mene, tako i ja šaljem vas. Rekavši to, dahnu u njih i reći im, primite duha svetoga, kojima oprostite grijehe, opraštaju im se, kojima zadržavate, zadržani su im. A Toma, koji se zove Blizanac, jedan od dvanaesterici, ne bijaše s njima kad je došao Isus. Ostali su mu učenici takli govorili, vidjeli smo gospoda, a on im reče, dok ne vidim, na njegovim rukama ožiljke očavala i nastavim svoj prst umjesto čavala i nastavim svoju ruku u njegov bok, doista neću vjerovati. I poslije osam dana njegovi su učenici opet bili unutra, a Toma s njima. Isus dođe, a vrata su bila zatvorena. Stade u sredinu i reče, mir vama. Zatim rekne Tomi, stavi svoj prst ovdje i pogledaj moje ruke pruži svoju ruku i stavi u moj bok. I ne budi neviran, nego vjeren. Toma mu odgovori, gospod moj i Bog moj. Rekne mu Isus, vjeruješ jer me vidiš. Blaženi oni koji ne videši, a povjerovaši. Zaključak. I mnoga druga znamenja učini Isus pred svojim učenicima, koja nisu zapisana u ovoj knjizi, a ova su zapisana da povjerujete – Isus je Krist, sin Boži, te da vjerujući imate život u imenu njegovu.